Եթերում հայուհի ռադիոհանդեսն է։ Հայուհի գեղեցիկ, այն բարդուշը վախում, իմ հոգին գերեցին աչկերը երկնակում։ Մորանալ, երբեք, երբեք ես չեմ, կարող այն բար դաժան մորանալ երբեք երբեք ես չեմ կարող կորուս նայնցան այս հաղորդաժամի յուղն է ճանաչված երկչուհի Էրնա Յուսվաշյանը ով 70-80-ական թվականների էստրադայի փայլուն դեմքերից էր։ Երկչողու համար 2015-ը հուվելանական տարի է։ Լրացավ նրա ստեղծագործական գործունեության 35-ամյակը, ինչի արդիվ ԱՄՆ-ում ապրող երկչուհին Հայաստանում էր հուվելանական համերգաշարով որի հանգրվաներից մեկն էլ Արցախն է։ Արմատներով Արցախցի երգչուհու խոսքով ինքը չէր կարող շրջանցել Արցախը, քանի որ այն իր հպարտության ակունքն է, եւ ամեն անգամ Արցախ այցելելիս զգում է իր արմատների ուժը։ Հովելյանական համերգների շրջանակում կայացել է Էռնա Յուզբաշյանի եւ տեղի արվեստասերների հանդիպումը։ Համերգից ստացված ողջասույթը լեգա մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Լարինա Աղաբանյանի հավաստմամբ օգտագործելու է բարեգործական նպատակներով։ Արցախի ամենից առաջ նախարարն ընդունել է երգչուհուն եւ նրա հետ Արցախի բաց հյուրերին կոմպոզիտոր Արթուր Գրիգորյանին, նաեւ ռուսական հերոստատեսության ձայն նախագծի մասնակից Վլադիմիր Ստեփանյանցին ու երկիպետական թատրոնի երգիչ Ռուսլան Էլիասյանին ապա Արթուր Գրիգորյանը եւ Էռնա Եսբաշյանը արծաթագույն եղևնիտ ընկեցին ԼՂՀ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության շենքի Բաքու խաղաղության ցանկ։ Գիշերով գարնանան ուշ ծաղկի բուրմունքա նա Drank genug. Բաքվում, որտեղ ապրել է մինչև 20 տարեկան։ Առաջին պրոֆեսիոնալ բեմական քայլերն արել է 16 տարեկան հասակում, երբ եղել է Գայա պետական ջազ կվարտետի ներկայացար։ Բաքվում ավարտելով բարձրագույն երաժշտական կրթությունը տեղափոխվել է Երևան։ 1980 թվականին Սերբանտին վոկալ-գործիքային անսամբլի հետ յուրախաղերով ելույթ է ունեցել Ուկրաինայի դեպքում։ Համագործակցել է կոմպոզիտոր Ռոբերտա Միխանյանի հետ, եւ մասնակցել տարբեր երաժշտական մրցույթների, գրավելով մրցանակային տեղեր։ 1982 թվականից եղել է Գորգելյանի ղեկավարած Հայաստանի Պետական էստրադային վարդախմբի մենեջերի, որի հետ հյուրախաղերով եղել են ՀՍՀՄ գրեթե բոլոր երկրներում։ 1954-ից հանդես է եկել որպես անհատ երգչուհի, որի ընթացքում մասնակցել է բազմաթիվ միջազգային երաժշտական մրցույթների, փառատոների, հեռուստահաղորդումների։ 1986 թվականին դարձել է տարվա երկմրցույթի դափնեկիր։ 1987 թվականին Բելգրադի Մեսամ միջազգային մրցույթում ներկայացրել է խորհրդային միջին եւ զբաղեցրել երրորդ 1988-ից աշխատել է Երևանի Պետական Ջազ քոլեջում, որտեղ դասավանդել է վոկալ։ 1991 թվականից աշխատել է Հայաստանի Երկիպետական թատրոնում։ 1994 թվականից տեղափոխվել է ԱՄՆ, որտեղ ցայսօր է բանակում է աշխատելով տարբեր ապրանքներում որպես երգչուհի։ 2010 թվականին մենահամերգով հանդես է եկել Երևանի Ստենդափ Сколько дней проводила за счастьем в погоне на продрогшем перроне, в гремящем вагоне, обнимала его, согревала в нетопленном доме, ворошила над ним, колдовала. Случалось, бывало, что из горького горя я счастье свое добывала. Это зря говорить, что надо счастливый родиться, надо только, чтоб сердце не устало над счастьем трудиться Чтобы не было сердца лениво, спесиво Чтоб за каждую малость оно говорило спасибо Спасибо, спасибо Ավոք սերնդի երաժշտասերները քաջազանուտ են նրա կատարումներին։ Էրնայոս Վաշյանը 80-ականներին հիթային դարձած երջանկության 100 ժամ երկի լավագույն մեկնաբաններից է։ մեր հարցին ինչու՞ն էր երկի հաջողության գաղտնիքը եւ իրեն երջանիկ կինը համարում երկչուհին ասաց որ երջանկությունը խիստ հարաբերական հաստատություն է Իմ կարծիքով 100% երջանիկ մարդ չկա դե երևի կամ ուղեղից զրկված մարդ պետք լինի երջանիկ լրիվ ամեն ինչը ես կինն եմ մայր եմ սիրել եմ սիրարվել եմ անհաջող կինը ոնց կարա երջանիկ չլինի մայր դառնալով Մենակ եք արդեն ամեն ինչ է։ Պետք է ոչ թե 100 հա ժամ, էդի։ Ձեր ասեղային ժամը, որ ժամանակաշրջան եք համարում։ Ես ինձ աստղ չեմ համարում նախև առաջ։ Աստղերը Բևերլի Հիլզում են ապրում։ Ես ընդամենը Գլենդել <laughs> քաղաքում եմ ապրում։ Լավ, ասենք՝ իկը ձեր ստեղծագործական կյանքի։ Երբեք ես ինքս ինձնից գող չեմ եղել։ Միջև հիմա ինքս ինձ ոչ կարողանում եմ նայել տելևիզորով, ոչ լսել։ Ոչ էլ ձայնագրության վախտ, որովհետև ամեն անգամ գցենք թե դուբլը, հաջող դուբլը, ասում ես չի ավելի լավ պետք է անեմ։ Չգիտեմ, ես պիկ ասելով Իսկ դիտեղը լա։ Ուսումնականների եւ ամբողջ սովետական միությունը ասեն նախնի խորհրդարանը։ Բայց ախր ժամանակ մենք լուրջ չէինք ընդունում այդ աստղելնելը։ Շատ հնարավոր է որ չէինք ընդունում, բայց դες ընդունում էին։ Երևի է։ Տարիներ անց պահպանել եք այդ երկացանքը եւ եթե այսօր ներկայացնելու լինեք ինչ որ բան փոխվելու է դրա մեջ։ Երկերի մեջ Ամեն դեպքում 6-8 երկելը կարամ երկեմ, ես վերջի վերջով Բաքվեցի եմ։ Բայց այդ իմս չի Եվ իմ երկացանկում կարան լինեն միայն երկերը իմաստով, լավ պոեզիայով, երկերը, որը ինչ որ մի բան բերում են, տանում են։ Песни, которые что-то несут в себе, какой-то смысл, какой-то месседж. А без этого Այսինքն երկի մեջ կարևորում է նաեւ տեքստ։ ռուսականի մեջ տեքստը իհարկե քանի որ հայկականը լավ չի հասկան Մարտուր Գրիգորիչը իր երկերը որ մենք սկսում ենք աշխատել բարերով ինձ թարգմանում ես կարամ խոսամ ոնց որ հիմա դուք լսում եք ոչ լավ շատ աբիխոտ հայերենով գրագետ չեմ խոսում 94-ին եք մեկնել ամերիկայի միացյալ նահանգներ ինչը տարածես ումը դասել ամեն ինչ ունեի հաստատ ցուրտը մուտքը չլավ չէ չէ չէ ուղակի հաջորդական անխելացի քայլ չի մասին նույնիսկ գարել պա այդ ընտրությունը չէի քանի։ Դժվարան, չէ երևի կգնա։ Արդեն սովորել եմ դեռ ու դժվարան եմ ասել, ես ճիշտ եմ արել։ Եթե մնայի Մոսկվայում կմնայի, ամեն դեպքում հնարավորություն ունեի եւ իմ ավելի մեծ լսողը եղել է Մոսկվայում։ Բայց Մոսկվան էլ ինձ չգրավեց, այսպես ասած, որովհետեւ եղել է պատճառներ, Իսկ գլխավոր պատճառը, որ երկչուհին դժվարությամբ խոստովանեց, զրույցին ներկա իր վաղեմի ընկեր երկհան երկիչ Արթուր Գրիգորյանի հորդորով, սերն էր, որն էլ նրան տարավ Ամերիկա։ Անկեղծանալով երկչուհին ասաց, որ ինքը երջանկություն չգտավ այդ սիրո մեջ, եւ նրանք այդպես էլ չմիացան իրար։ Թեպետ մահից առաջ նա հոգին ավանդեց իր ձեռքերին։ Ապա հավելեց, որ իր միակ դստեր հայրն էլ այդ տղամարդը չէ եւ ժպտալով ամփոփեց ես միշտ էլ սխալ եմ սիրել ավելի քան երկու տասնամյակ ամերիկայում ապրող երգչուհին իրեն ամերիկացի չի զգում Չէ, ինչ ամերիկացի, սկի դժգույնի նորմալ անգլերեն չգիտեմ։ Գիտեք ինչ, ես միշտ ասում եմ, երրորդ էմիգրացիա չեմ դիմանա։ Եթե իմ աղջիկը ուզենար վերադառնալ, parzա, որտեղ որի մեր երեխայս լեղել ես եմ։ Գնացել եմ ներով։ Չէ, չնայած դվյալներ ունի, շատ լավ ձայն ունի, բայց ինքը ինքը ավելի sunt artistic voice acting ուզում ազբաղվի։ Աշխատում եմ դրա վրա, ասում եմ մանեմ, բարի գնանք Հայաստան, դու ուզում ես դերասան դառնաս, դեռ լավ թատերական ինստիտուտ կա։ հա»։ Կարող եմ մի օր էլ ասել եկած գնալ, բայց ամեն դեպքում նույնիսկ եթե վերադառնամ, ես չեմ տենում ապագա ինձ չի, ապագա ասելով ընտեմ տեսական Нету։ Եկով եք ապրում այնտեղ։ Այո, բայց հիմա ես զբաղվում եմ աղջկայով, որովհետև հենց իր շրջանը, տարիքի շրջանը, որ պետքա կող կլինեմ։ Ձայնագրություններ եմ անում, ես շատ լավ Տիգրան Սահակյանի հետ եմ աշխատում կոմպոզիտոր, արանժերովշիկ։ Անընդհատ ինչ որ process-ի մեջ եմ, երգեր, Արթուր Գրիգորիչի հետ պիտի ձայնագրեմ, կա պրոյեկտ դուետներ միայն։ Իսկ ասենք բարակում եք դպրոց։ Շատ ողջավորված ուզեցել եմ դպրոց ունենամ եւ բացեցինք դպրոց, բայց պարզեց որ դա նիբոգադարնի ձեւը։ Որտե ով որ եկել է ուզեցել են սովորեն երկեն, որպեսի հարսանիքներ ունենան եւ փողվաստակեն։ Մեծ մասամբ պար, որը շատ զարգացած հանդեպ։ Բարի պետականի կեսին Լոս Անջելեսում ու ամեն մեկը բացում է բարի դպրոց, բայց մեծ մասամբ ծնողները տանում են երեխեքին, որ հարսանի կամ կնունքի վաղտը երեխեն դուրս գա պորտապատ բարի։ Դրանից է որ այդքան անվորակ մատերիալ է գալի Հայաստանից, որ մարդիկ նայում են, լսում են անվորակ կատարում, ասում են եթե էֆիրոնը ես քիչ պետք է ունենամ։ Ու ամենտեղ թատրոնի ասպարեզը լինի, Հետևում եք այսօրվա երկարվեստի մշակույթի ներ Հայաստանում։ На уровне социальных сетей только разве что. Շատ լավ էր որ գոնե այդ ջասֆեստը եղավ։ Ձեզ այդ երկելիս ձեր տարեկիցները հայուն պլեադա էին երկիչ երկչերիներին։ Այսօր քեզ փոխարինողներին Հայաստանում տեսնում եք։ Լրիվ տարբեր է։ Ինչ շատ դուրը գալիս է ելին, սիրուշով, չգիտեմ կարող է ուրիշ ձևով մարդիկ մտածում, բայց սիրուշով լավ երգում է, Լիլիթ Հովանեսյան, համ սիրունա, համ լավ երկումա, ուղղակի մի քիչ ճաշակի հարցեր կան, որ պետքա բաղի իր ամուսինը։ Ռազմիկը մի հատ խենթանալու ձայն ունի տղեն, բայց հիմա պետք է ընտանիք պահի։ Իզուտ նա կոմպրոմիս։ Ինչ անի։ Բայց ընտանիք պետք է պահի։ Այլ այդքան ես նստել եմ, նստել եմ կոմպրոմիսներով, բանով չէ, ես չեմ երկի, այն չեմ երկի, այսօրվա օրով ունեմ այն ինչ որ ունեմ։ Հիմա պետքա ընտրես, կամ ուզում ես լավ ապրես, ուրեմն պետք է наступить на горло собственной гордости։ Идти на поводу։ Ոչ ոք ինչպես եք ունեցիք, ուշացած չէ։ Գիտեք, ես ճիշտ ասած ընդհանրապես դրա մասին չէի մտածում։ Նույնիսկ մեր այդ երկչույները Գայ Հովանեսյանը, որ եկել է մի 3 տարի առաջ, տարապում էր ինչու, սրանտվին, նրանտվին ինձ չտալի նույն Արիկ Սացյանը գժվում են։ Ասում էր, ինչ տարբերություն չի պետք է փոխվի ձեր կյանքում այդ կոչումը Հայաստանի Հանրապետության հռչակման 24-ամյակի արդիվ երկչուհին արժանացել է վաստակավոր արտիստի կոչման։ Մեր հարցին ուշացած չէր, Էռնա Յուզբաշյանն ասաց, որ կոչումը երկչին կամ երաժշտին պետք է երիտասարդ տարիքում, որպեսզի առաջնորդիչ ուժ դառնա։ Նա օրինակ բերեց Դնեպրոպետրովսկում կայացած երիտասարդ կատարողների միջազգային մրցույթը, որտեղ ինքը գրավել է առաջին տեղը, իսկ վրաստանցի երգչուհի Թամարա Գվարցետելին երրորդը։ Թբիլիսի վերադառնալու հաջորդ օրը նրան շնորհեցին հասակավորի կոչում եւ բնակարան նվիրեցին։ Այս նշանը ամեն 18 Այդ կոչումը այսպես ասած աշխատել է նրա ուտին, ասաց երկչուհին եւ հավելեց. ամեն ինչ պետք է իր ժամանակին լինի։ Այդ վերջնորոշանը հարցիս ոչինչ եթե ժամանակ չի ստանա, գուցե չհրամանար երկրից եւ չնասած որ այդ մասին չի Ախ երբ լուսնի շողերնի չան իմ մազերի մեջ ես կանցեցի քո մատներ Ուրիշ թաքնված տաղանդ ունեք, եթե երկչուհի չլինեիք։ Սիրում եմ համով ուտել։ Ես համով ձեռ ունեմ, ասում են լավ։ Սիրում եմ խոհանոցով զբաղվեմ։ Սիրում եմ էլ ուրիշ ժամանակին այդ որ ասում են բալավել, ես писала стихи, Сейчас, правда, я это дело забросила, но я думаю, что у меня много скрытых талантов. Просто песня всегда занимала главное место в моей жизни. Поэтому я была как-то к ней ավելի կպած էի այդ բնակավարում։ Իսկ երկեր գրել փորձել եք։ Երկել գրել չեմ փորձել, բայց այսօրվա երկերը որ լսում եմ, որ գրում են, Պարզումա, որ ես եթե շատ հա? ավելի լավ կլինի, ավելի լավ կստացվի։ Ես համամիտ չեմ, պետք է մարդը զբաղվի իր գործով։ Բրիշկը չի կարա երկիչ դառնա կամ կոմպոզիտոր դառնա։ Ալնում է երևի դա բացառություն։ Հաջողվում է նույն երգը Երկու անգամ նույնանման երկել։ Չէ, չէ, մենակ Օրբելյանի հետ, որտեղ Օրբելյանը շատ շատ շատ խիստ էր վերաբերվում եւ պահանջում էր, որ լինենց ոնց որ ինքը ուզում է։ Գիտեք, դրամատրությունը ինչքան էլ պրոֆեսիոնալիզմը, բայց ելնում է մի օր դու լրիվ ուրիշ ձևով։ Ում է այդ ամեն ինչը։ Դա համար հնարավոր չէ։ Հանդեսը հայուհի ռադիոհանդեսն է մեր հյուրն էր երկչուհի Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Էրնե Հուսպաշյանը։ Մեր հանդեսի երկրորդ էջում նշանավոր հայուհիներ շարքից ներկայացնում են օպերային երկչուհի Վելետ Գալստյանը։ ծնվել է 1971 թվականի դեկտեմբերի 20-ին Երևանում։ 6 տարեկան հասակում ընդունվում է Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոց, որն ավարտելով ընդունվում է Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի դաշնամուրի բաշին։ 1991 թվականին Ջուլիետ Գալստյանը ուսանում է նաև կոնսերվատորիայի երգի բաշնում։ 1995 թվականին նա գերազանցությամբ ավարտում է դաշնամուրի եւ երգի բաժինները։ Ուսանողական տարիներին մասնակցում է Հունաստանում կազմակերպված Մարիա Կալասի անվան երկի միջազգային փառատոնին եւ դառնում մրցանակակիր։ 1995 թվականին շահում է Իտալիայում կազմակերպված միջազգային փառատոնի մրցանակ։ Նրան հրավիրում են Թուրին, հանդես է գալիս Պուչինիի բոհեմա ստեղծագործության գլխավոր դերերքով։ 1996-ին Վենետիկում հանդես է գալիս Մոցարտի Դոն Ժուան Լուկարայի Սերլինի դերերքով։ Փարիզում հայրուն կատարում է Մոցարտի, Վագների, Լեհարի, Ռամոյի ստեղծագործությունների գլխավոր դերերքերը։ 1997 թվականին հանդես է գալիս Լոնդոնի օպերայի թատրոնում։ Կատարում է Լեհերի ուրախ այրու գլխավոր դերերքը։ Նրան հրավիրում են Նյու Յորք, Փարիզ, Զալցբուրգ, Լիոն, Եվրոպայի այլ խոշոր քաղաքներ։ Նկարահանվել է օպերային երկու ֆիլմերում, զայնագրվել զայնասկավառակներում Նրա խաղանկերներն են եղել աշխարհահռչակ երգիչներ Բրին Տերֆիլը, Թոմաս Ալենը եւ ուրիշներ։ Ջուլիետ Գալստյանի կամերային երկացանքը ընդգրկում է համաշխարհային եւ հայ երաժշտաների Կոմիտասի Միրզոյանի եւ ուրիշների ստեղծագործությունները։ Բնակվելով արտերկրում հաճախ է լինում ծննդավայր Երևանում, հանդես գալիս մենահամերգներով, օպերայի մարտակներում։ Հավելենք, որ երգչուհին Արցախի կամերային վագախմբի համերգով ելույթ է ունեցել նաև Ստեփանակերտում։ Ողջունեմ, իսկ որ փորոք ռադիոհանդեսը եզրափակում է հումորի էջը։ Երկու մարդ ծրուցում են։ Բացանունդ երբա։ Մայիսի 7-ին, իսկ քոնը երբա։ Մամիկոնի 40-ին։ Սարգսյանին ընկնում է փոսը ու չի կարողանում դուրս գալ, հետո ասում է. «Էս վերջին անգամն եմ փորձում, ստացվեց, ստացվեց, չստացվեց կգնամ տուն»։ Ձեր գինեգործին հարցնում են. «Ինչպիսին պետք է լինի մառանը, որ գինին հնանա»։ «Պինդ կողպած» պատասխանում է գինեգործը։ Երիտասարդը քահանային Տեր հայր Ալմասն արդեն երրորդ աղջիկն է, որ մերժում է ինձ։ Հրաշալի երրորդից։ Բայց մի կարծիր, թե բախտը միշտ այդպես վերելու է։ Մի մարդ գալիս է բժշկի մոտ։ Բժիշկ, երեխա չենք ունենում։ Մի անհանգստացեք, կստուգենք, կիմանանք ինչն է խնդիրը, կբուժենք։ Ես գիտեմ ինձնից է։ Ախր հայրս էլ երեխա չեր ունենում, պապս էլ, նրա հայրն էլ։ Բա դու որտեղից ես։ Ես ես Կիրովականից եմ։ Ինչից ես այդքան նիհարել։ Հարցնում եմ եկմ ընկերուհու։ Տարապանքից։ Ամուսինս դավաճանում է ինձ։ Էլ ինչու ես տարապում։ Բաշանվիր։ Չէ։ Մի քիչ էլ նիհարեմ, հետո։ Երբ կինն ասում է հակնելու բան չունեմ, նշանակում է նոր շորերն են վերջացել։ Երբ տղամարդն է ասում հակնելու բան չունեմ, նշանակում է մաքուր շորերն են վերջացել։ Ուրախ նոտայով Արցախի հանրային ռադիոյի հայուհի ռադիոհանդեսը հրաժեշտ է տալիս իր ունկնդիրներին։ Օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են մոնտաժող Նադեժդա Դոլուխանյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հանդեսի հեղինակ եւ առող Մելանիա Միլոնյանը։ Հայուհի գեղեցիկ, այդ բարձու շվակում, իմ հոգին գերեցիկ, աչքերդ երկնակու ես ինչու սիրտ